واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا Na pale Musa alipomwambia kijana wake, sitoacha kuendelea mpaka nifike zinapokutana bahari mbili au nitaendelea kwa muda mrefu. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا Basi wawili hao walipofika zinapokutana hizo bahari mbili walimsahau samaki wao, naye akashika njia yake kaporonyokea baharini.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 tukamfunza mafunzo yaliyotoka kwetu. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا Musa akamwambia, "Nikufuate ili unifunze katika ule uongofu uliofunzwa wewe." Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Akasema, "Hakika wewe hutaweza kuvumilia kuwa pamoja nami." Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Na utawezaje kuvumilia yale usiyoyajua vilivyo ndani wake? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا Akasema insha Allah, Mwenyezi Mungu akipenda, utaniona mvumilivu wala sitoasi amri yako. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى uhditha laka minhu dhikra akasema basi ukinifuata usiniulize kitu mpaka mimi nianze kukutajia Allahu akbar Allahu akbar La Na hakika hapana mtu anayejua ya Mwenyezi Mungu ila yeye mwenyewe anapompa kipawa hicho nabii ya mtu mwema. Ewe mtume, simuli ya kuwa Musa bin Amran alimwambia kijana wake, mtumishi wake, mwanafunzi wake, sitoacha kwenda mpaka nifike zinapokutana bahari mbili au basi nitaendelea kwenda tu muda mrefu. Basi Musa na kijana wake walipofikilia pahala panapokusanyika bahari mbili, wakamsahau samaki wao waliokuwa wamemchukua kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Akatumbukia baharini, akashika njia yake katika maji. Musa na kijana wake walipofika mbali na pahala pale na wakaona njaa na machofu, Musa akamwambia kijana wake, "Tupe cha kukila, hakika tumepata tabu na mashaka katika safari yetu hii." Kijana wake akasema, "Unakumbuka pale tulipopumzika kwenye lile jabali, basi mimi nilimsahau yule samaki na hapana alisahulisha ile shetani na hapana shaka samaki yule katumbukia baharini na mimi hakika najistaajabia kusahau kwangu huku." Musa akamwambia, "Haya yaliyotokea ndio tuliyokuwa tunayataka kwa mujibu wa na anayoitaka Mwenyezi Mungu." Basi wakarajia nyuma kwa njia yao ile ile waliojia wakizifuata nyayo zao. Mpaka wakafika kwenye ile jabali, hapo wakamkuta mja miongoni mwa waja wangu waliowema, tuliempa hikma na tukampa ujuzi mwingi kutoka na kwetu. Musa akamwambia yule mja mwema, "Je, nenda nawe upate kunifunza nami aliyokufunza Mwenyezi Mungu?" Akamwambia, "Hutaweza kustahamili kufuatana nami." Na utawezaje kustahimilia jambo lisilopata kukufika mfano wake? Musa akasema, "Inshallah, Mwenyezi Mungu akipenda, utaniona mimi ni mwenye kusubiri na mtifu kwako kwa yote utoniamrisha." Yule mja mwema akasema, "Basi ukinifuata na ukayaona usiyafahamu, usiingie kuniuliza mpaka nianze mimi kukusimulia."